Duela sei hilabete, bimlatau ekainean, elebeko eta konfederazion peizaneko militanteak paueko DDPPan sartu ziren egazti griparen kudeaketaren salatzeko. Tokia egun oso batez okupatu zuten prefetarekin eta ministroarekin itzordu baten ukaiteko, eta naiz eta kanporatuak izan ziren itzordua erdi etxi zuten. Asteleinan beraz, Parisen ziren egazti hasleak eta horien ahangurak eta kesuak plazaratu ditu dituzte, entzunak izan direla azpimagatzen dute sindikatuek, baina alaike desadostasun batzu argi ziren. Julen Perez elebeko ahateazlea. Desadostasunak eh, beti ere dira ara, lege bat badela eta den bezala aplikatu behar dela askuntza molde batean edo bestian. Egun oaktaraztekoa da, biosekuritate araudiak e, txerto kanpainak denak eginak direla laborantza modelo dominante baten dako, eta ez dira araberakoak gure bezalako etxaldeentzat. Baz, hortan desoreka handi bat bat dugu, zenta onartzen dugu arrazoin duela, ministerioak erraitean, eh, mena modelo nagusia, modelo integrazione modeloa da, bai, ados gira. Baina gu bezalako modeloak ere badira eskualerian, eta beste eskualde batzuetan ere seurik, eta horiek berdira gerizapean ezagri behaz. Adibidez, eh, hara, hortan eh, adibidez ez ginen ados. Komprenitzen dugu eta hak komprenitzen gaitu guri ere, eta hortan hartzin hain nukena ere da, Dola urte bat eta erdi, Frantziako estatuak plantan ezagidu adur plan bat. Plan adur zen, onartzia, eh, bost edo seila betez, dentsitate handiko ere muetan, kabalik ez gehiago izaitia. Eta horren onartarazteko, estatuen gainatu zen, huts edo ekoizpenik etzen leku horietan, estatuak bere gainartzia ekonomiko saila. Beraz, estatuak bere gainartu du pakatzia dentsitate azkarriko eskualdeetan, kapital ekonomiko bat, ikusteko ze ondoriak erriko zuen griparen uh, hedatze hortan. Historiak erakusten dauku, plan du hori plantan ezagetelarik, gero hiru lau hilabetez gripa itzali zela. Hori haipatzen dut, zerren eta atzoa haipatzen dugun gauza bat eta hortan ere ez ginen ahuntadoz, ministroarik ilan, zen de historio hori. Nolaz egin behar dugun eta nolaz kalkulatur behar dugun biharko laborantza modeloak ez dezan berriz ere densitate azkar eko eremu bat sortu. Badakigu AAT edo lur maduren saila oroak segmentatua dela edo biziki berezitua dela. Badira uh, hastetik bururaino aktore diferentak eta horrek suposatzen du behar direla kabalak mugitu, diendeak karriatu, transportak baliatu. Behaz, bada logika bat, eremu edo eskualde tipi batean dena konzentratzia. Baina historiak erakusten dauku, eritasun bat sartzen delarik, hor sartatzen dela. Behaz, dedansifikazioen historio horrek ilan eh, bat egiten dugu ideia nagusarik lan, ministroak egin dauku, estatuaren ahoan dela, ahate sailaren aktore guziak egaitia, biak kolaborantza pentsatu behar dela, dedansifikazione gabe. Bon, hori izanik ere, guk egin adakugu, etzuela merezi eskualde bat hustia, beste bat berriz betetzeko eta ber, ber modula berriz plantan ezartzeko. Hortan entzun gaitu, eta azpimarratu dauku, bon, laborantza modelo bat edo modelo ekonomiko bat ez da eh, egunetik besterat uh, plantan ezartzen, denbora beharko da. Horritara zidaku emezortzi labetez gozze baizik etzela bera mandatu horretan sartia, behaz denbora beharko zuela, komprenitzen duguna. Baina gu ez gira inozentak eta badakigu ze sailek pizu duen olako erabakietan eta zer egiteko gai diren. Beraz, eh, gure ardura da guai laborari gisa eta helbeko sindikata gisa beti ere informazioak eta xeetasuna gure ganatzia, behar lekoetan horri zaitia, ez da denboretan, guk gure biharko laborantzaren irudi hori emaiteko, eta lekuak badira, oa ertio baztertuak izan gira ofizialki, mena atzoko itzorduak ere merexi izan duz eta errandako ministroari berriz ere. hara olako gunetan berginu guk ere hor izan, esplikatzeko laborantza, laborantzak diferentak direla frantzian, eskolerian argun diferenta da, berdugula dena kontsideratu, ez modelo dominante bat bakarrik. Hora haine kanpoko askuntzari buruz egiten duten esperimentazioaren emaitzak ikurikatzen dituzte, ministroak egan baitu kondutan hartuko zituela.